ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا يا مسلمين إنا من جيسوا الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله ina kuma farin cikin saduwar mu a yau wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha biyar ga watan rabiul awwal watan uku a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku da ashirin da biyar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu miladiya ina ba da uzuri ga yan uwa bisa ga jinkirin halarta ta wannan kuma ya faru ne saboda kamar yadda kuka gani an samu kusufi kusufi shine dishashewar hasken rana ko hasken wata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi nuni da cewa inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah ta'ala la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah madaukakin sarki hasken su baya dishewa dan mutuwar wane ko dan haihuwar wane dan haka lokacin da kowa rana ta yi kusufi hasken ta ya disha shi ko kuma wata ya yi kusufi to sai ku fake zuwa ga yin sallah maza Allah ya sunnanta wa al'umma yin sallah sallar da malamai suka santa da cewa salatul kusufi tawon kusufi shamsi ko kusufin kama to wannan ne abin da ya dan haifar da jinkirin zuwa na akan ban zo akan kari ba sannan kuma abu na biyu maudu'in da zan yi magana a kai maudu'i ne wanda yake ba bako ba yana da matukar muhimmanci kuma na jeran ta a rubuce dai in ji daɗin ɗaukan shi ɗaiɗai kuma zan tashi tsaye saboda na ganin nesa suna ɗaga kafafunsu haka idan hutar da su tun da sun fi ni yawa sannan kuma in ba su cin hanci na su yi haƙuri tun da sun daɗa a tsaye alamomin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne taken lasar ta yau ko shakka babu son annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce addini ne ko kuna gane dan dakata ku gama sai sai ta abubuwan ne dan saboda kana dauki hankali da rubu masu so soyayya ko kauna abinda kauna ke nufi ratayuwar zukata da karkatarsu zuwa ga abin da suka yarda da shi ko suke ganin kyakkyawa ne zuciyar dan adam ta karkata ko soyayya sannan kuma soyayya ko kauna tana kasuwa gida uku kashi na farko kaso abu saboda ɗanɗanansa ko daɗinsa wani ɗanɗano da yake da shi ko daɗi da yake da shi kamar yadda ɗan adam ke son wani nau'i na abinci ko nau'i na abin sha wanda yake jin daɗinsa ko zaƙinsa da harshensa haka kuma kamar ɗan adam ya so mace saboda tana ɗauke masa kewa wannan shine kashi na farko na soyayya kashi na biyu na kauna ko soyayya shine son abu don amfaninsa dan adam yana amfanuwa da shi kamar da dan adam ke son gidan da yake zaune matsuguninsa abin hawansa doki raƙumi alfadari jaki mota mashin da dukkan wani kayan sufuri wannan dan adam yana son shi dan yana amfanuwa da shi sannan akan so abu dan falalarsa da matsayinsa da kimarsa kamar yadda ake son bayan Allah na gari annabawa manzanni da sauran mutanen kirki waɗanda ake kaunatar su wannan shine kashin soyayya guda uku ko da ban faɗa ba kun san cewa san da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai shiga cikin kashi na uku ne na so ko kauna ba wai dan ɗanɗanansa ba a'a ana son manzon Allah saboda falalarsa saboda darajarsa saboda kimarsa sannan kuma ana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ana amfanuwa da shi domin bin sa shine tsira yi imani da shi shine lafisin shiga aljanna ranar tashin kiyama yawma yaqumun nasu li rabbil alamin wannan shine abu na farko abu na biyu san annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne tilas ne dalilai na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun nuna haka daga cikin ayoyin da ake buga misali da su waɗanda suke nuna wajibcin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shahararriyar ayar da ke cikin surfi tauba ubangiji ta ala ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha A habba min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la wannan aya ta jeranta dangin ababen kauna guda takwas waɗanda a shi ɗan adam na son su daga ciki akwai ƴaƴa akwai iyaye kul in kana aba'ukum wa abna'ukum daga ciki akwai ƴan uwa yayye ko kanne maza ko mata wa ikhwanukum na uku kenan sannan na hudu akwai mace wa azwajukum sannan na biyar sai dangi sawa'un dangin uwa ko dangi ta bangaren uba wa ashiratukum sannan kuma na shida dukiyar dan adam ke mallaka wa amwalun moha. sannan kuma na bakwai wata hada-hada ta kasuwanci da dan adam ke cin moriyarta wa tijaratun takshawna kasadaha daga nan na takwas gida da dan adam ke zaune a cikinsa matsuguni ko muhalli wa masakinu tardawnaha ubangiji ta'ala ce idan waɗannan al'amurra guda takwas suka zanto su mafi soyuwa a wurinku su kuka fi kauna a habba ilaikum min Allah wa rasuli kun fi son su sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa jihadin fi sabili kun fi son su sama da yadda kuke son maya. dan yaɗa kalmar Allah a ban kasa da yaɗa addinin Allah a ban kasa in haka ne fatarabbasu to ku jira lafazin fatarabbasu ya kunshi razani da firgiti, ma'ana ku so su din kwa ga abin da zai biyo baya ku fifita su din akan Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam da jihadi dan yaɗa kalmar Allah din ku yi hakan hatta ya'ti Allah bi amri har yanzu zuwa lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin ubangiji ta'ala baya shiryar da mutanen da suke fasikai al-qadi iyad a cikin littafin ashifa bi tarihi hukukul mustafa yace wannan aya ko shakka babu ta shafi zaburaswa da jan hankali da zuga mutane da zaburar da su kansu so manzon Allah sama da kowa a ban kasa sannan kuma ta shafi jan kunne da nuni zuwa ga cewa san annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake wajibi domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kunkushi zukatan mutane cewa in san ƴaƴansu da iyayensu da danginsu shine a ala da aula a wajensu to ubangiji fa ya musu razani da cewa fa tarabbasu hatta yati Allahu bi amri sannan alqadir ta sai ya maishe su fasikai da yace wallahu la yahdil qawmal fasiqin da dai Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suke fasikai Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannan riwaya dan hadisin ya tsaya na rantse da wanda raina ke hannunsa tsayanku ba zai zama mai imani ba har sai na zanto abin so a wurin shi sama da yadda yake son mahaifinsa sama da yadda yake son ƴaƴansa wannan a hadisi wanda yake riwayar Imam al-Bukhari kenan shi kadai amma a ruwayar da Muslim yayi tarayya da Imam al-Bukhari a ciki an karbo daga Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai zama mai imani ba har sai na zanto ni ya fito a zuciyarsa sama da ɗansa sama da mahaifansa sama da dukkan mutanen duniya gaba ɗaya waɗannan ayoyi ko in ce aya da wannan nasi na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna nuna wajibcin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ma kasancewar annabi kaunarsa ta zama dole ma'ana wani abu ne da sai dai a faɗa dan a maimaita amma duniya ba ta taɓa yin ba wani mutum a ban ƙasa a da ko a yanzu ko a lokacin da zai zo nan gaba wanda jama'a suka yi ittifaki wajen son shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakas din musulmai suna kaunarsa sannan waɗansu daga cikin kafirai suna son shi duk mummuni mace ko namiji yana ganin girmansa sannan waɗansu daga cikin kafirai yahudu ko nasara ko mushrikan makka sun yi masa jinjina cewa shi barde ne jarumi ne da duniya ba ta taba ganin irinsa ba rana ba ta taba leka kan wani mutum mai daraja da falala irinsa ba sallallahu alaihi wa sallam karin magana ko kuma in ce gabar magana ta uku me ke sa a so annabi abinda ake kira da wa'il mahabba domin in kai ka so abu to akwai abin da yasa kake son in ba dalili ba za ka so shi ba bayan da za a yi ka ce ina son wani kawai don shi wane ne ba tare da wani dalili da ya sa kake son shi ba dole akwai wani dalili jarintarsa kan halittarsa kan ɗabi'arsa kan halinsa kyauta ko wani makamancin haka ko kuma an wajabta maka ka so shi ko da bai taɓa maka bajinta a gaban idan ka gani ba kai ko da baka ci moriyar kyautarsa ba da yalwar hannu da yake da shi ba to wannan shine dawa'il mahabba farko daga cikin ababen da ke sa a kaunaci annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkan musulmi yana son Allah to son Allah baya cika sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zaka kaunaci Allah kadai ka takaita akan kaunarsa ba tare da ka kaunaci manzansa ba to son da kake wa Allah ya zama na kasashe ko ba zai maka amfani ba ba zai tsere da kai daga wuta ba ba zai zama sanadiyar ka aljanna ba ashe kaga anan dole ne wato ka so manzon Allah ta wannan fuska din da haka Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim al-imam ibn kathir wannan aya kamar wata kotu ce da take wa mutane hukunci dukkan wanda ya da'awar san Allah sai a duba ayyukansa da maganganunsa in yana tafiya akan tsarin rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin koyoyansa cikin maganganu da ayyukansa to san da yace yana wa Allah gaskiya ne amma in an duba cikin maganganunsa da ayyukansa ba koyi da manzon Allah to san da yace yana wa Allah ƙarya yake dan ayar ta ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in da gaske ne kuna son Allah to ku bi ni alamar aga kana son Allah shine ka bi manzon Allah in ka bi manzon Allah ba to ƙarya ne da awace kai kamar da Hassan al-Basri yace ayar jarabawa take bayarwa sannan abu na biyu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi ne na Allah ubangiji ta'ala ya zabe shi ya fifita shi akan kowa hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga wafila ibn al-asqa Allah shi kare da a gare shi yace da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah safa ta min waladi Isma'il wa safa quraishan min kinana wa safa min quraish bani Hashim wa safani min bani Hashim yace kakaf a cikin zurriyar gidan Annabi Isma'il sai Allah ya zabi kinana ya fifita dangin gidan kinana su suka fi sauran falala in an kwatanta da sauran zurriyar gidan annabi Isma'il daga cikin 'ya'yan Kinana sai Allah ya zabi Quraishawa wanda suke dangantuwa zuwa ga Quraish su suka fi sauran daraja daga cikin Quraishawa sai Allah ya zaɓo Bani Hashim sun fi sauran gama garin Quraishawa to daga cikin Banu Hashim ne kuma sai Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaɓaɓɓen zababbu ne sai da aka tace aka rairaye aka tankace aka bakaɗe sannan aka turo shi sallallahu alaihi wasallam to kaga shi zabi ne na Allah bisa ga ka'idar Allahu yastafi min almalaikati wa rusulan wa min nas Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata fayusibu alladhina ajramu sadarun inda Allah wa azabun shadidun bima kanu yamkurun wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi sannan wani hadisin daban riwayar bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masali wa masalul anbiya min qabli ka masali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'u labina min zawiyati min zawayahu yace misali na da sauran annabawa kamar magini ne ya gina wani kasaitaccen gida ya kammala komai a cikin sa sai wani wuri inda bulo ɗaya kawai za a sa gidan ya cika sai aka kyale gidan ba san ya wannan bulo ɗin ba a wata kwana daga cikin kwanonin gidan a wani bangare cikin bangarorin gidan ga gida ya kai gida amma ga wata kofa guda ɗaya ba a toshe ba ba a cika ta ba fa ja'ala an-nasu yatufuna bihi wa na lahu mutane duk wanda ya zagaya da gidan sai kai ga gida fa yayi gida sai dai kuma kai ina ma an cike wannan wurin an sa bulo daya wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labina sai ina ma a ce an sanya wannan cikon bulo daya din da gida ya gama cika sai manzo Allah ce fa ana ladina wa ana khatamun nabiyyin ni ne cikon bulo din ni ne cikamakin annabawan da shi ne aka toshe kofar annabta aka garkame kofar manzanci la nabiyya wadahu wa la risala ba'dahu ila yawm al-qiyamah huwa akhiruhum wa huwa sayyiduhum wa afdaluhum shine na karshen su amma shine mafificin su kuma shugaban su jagoran su sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imam al-bukhari da imamu muslim suka yi tarayya wajen ruwaito shi a wani hadisin da ba ruwayar imamu bukhari daga abu hurairah Allah su kare yadda gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za ahabba Allahu abdan nada jibril Allah madaukakin sarki idan ya so mutum idan ya so wani cikin mutane sai ya kira mala'ika jibril yace da shi ina son wani ka so shi fa yuhibbu jibril sai mala'ika jibril ya so wannan mutum sannan fa yunadi jibrilu fi ahli sama sai mala'ika jibril yake la a sama duk ba wani mala'ika ba sai ya ji shelarsa yace da su inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu ubangiji ta'ala na san wane daga ku so shi fa yuhibbuhu ahli sama duk mala'iku da ke sama sai su so wannan bawa din ثم يوضع له القبول في اهل الارض sai kuma a sa masa karɓuwa a sauran mutane na kasa wato da Allah ya so annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya faɗa mala'ika jibril sai mala'ika jibril ya bada shela dukkan mala'iku suka kaunaci manzon Allah ka ko mala'iku suna da yawa wa ma ya'lamu dunuba rabbika illa hu sannan kuma sai aka sanya masa karbuwa a bankasa karbuwa ba ga mutanen da suka zamani da shi ba mutanen da kafin su zo sun ji labarin zai zo kafin ya zo sun ji labarin zai zo an ba da bisharar zuwa a cikin littafin su da ko mutanen da suka yi sa'ar yin tozali da shi da ko mutanen da za su zo bayan su har zuwa tashin kiyama ba mutumin da ya taba samun taron masoya irin su sallallahu alaihi wa sallam ba ga kaga wannan zaɓin ne na Allah da Allah ya masa zaɓi sai ya zanto jama'a na ƙaunarsa ta wannan fuska abu na uku daga cikin dalilai ko sababba da ke sa a so manzon Allah ra'afatuhu bi ummatihi tausayinsa ga al'ummarsa a ɗabi'a jama'a suna son mai tausayi ba sa son mara tausayi duk shugaban da yake jin tausayin al'umma sai ga jama'a suna ƙaunar shi duk shugaban da baya ya tausaya musu ya tsananta musu sai ga jama'a ba sa sai to manzo Allah a cikin dukkan shugabannin da aka taba yi a duniya ba mai tausayi irin nashi ba kuma mai jin kai irin nashi ba ka Allah ce da Allah ka baki un nafsaka Allah ya kunu mu'minin Allah ya turo shi don ya zama rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahama ga dukkan mutane malamai suka ce mummune da kafare duk manzo Allah rahama ne a gare su sai dai a jikin mummune ta bayyana shine sun yi imani da shi za su ci moriyar imanin anan duniya da kuma lahira a nan duniya imani ya tsare musu jininsu ya tsare musu dukiyoyinsu ta yadda ba za a yaƙe su ba ko a riba ce dukiyarsu a matsayin ganima a lahira kuma imani ya zama garkuwa daga shiga wuta kafirai kuwa da ba su yi imani da shi ba sun ma sun cin moriyar zuwan manzon Allah domin da ya zo ya kira su zuwa ga imani suka ke yaƙe su ya karkashe su kisan da ya musu amfani zai musu domin da ya ƙyale su kowane minti ɗaya za su ƙara to suna ƙara yawan laifi ne a kansu da aka kashe su sai mala'iku suka huta da rubutan zunubi sai wanda suka yi na da kafin a kashe su ne za a kama su da shi ranar tashin kiyama da an kyale su ba a kashe su da ba a yi musu gata ba da haka kisan da manzon Allah ya musu a filin Badar da Uhud da Kandako da sauran wurare gata ya musu dan a rage musu azaba ma'ana ya kasance ma'ana ayyukan su na zunubi an riga ya ta. da haka da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga al'umma mai tausayi yake sallallahu alaihi wasallam imam bukhari da muslim sun rawaito hadisi lafazin na imam muslim ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace li kulli nabiyyin da'watun mustajaba ba wani annabi da Allah ya turo fati Allah ya alƙawari da shi cewa kana da addu'a karɓaɓɓiya idan ka roki Allah za a baka fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu kowane annabi ko sai ya gaggawa ya roki abin aka bashi anan sai ce wa inni shafa'atan li ummati yawm فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا yace kowane annabi Allah ya masa alƙawari roke in baka duk annaba kowa sai roki nashi a nan gidan duniya aka bashi yace ni kuma tawa sai na ɓoye ta nace a bari sai a lahira aka ce me kake so a lahira yace a cikin a lahira a bani damar in ceci duk wanda ya mutu bai taɓa yin shirka ba cikin al'ummata da haka yace fahiya na ilatul insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a ceton nan na manzon Allah zai safi dukkan wanda ya mutu bai taɓa yin shirka ba duk wanda ya mutu baya bautan kabari baya bautan lata da uzza baya bautan duk an tsar ahlus sunna kenan kaulan wahidan ba kaulani mukhtalifani ba to wannan shine wanda zai dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan tausayin annabi ne yasa ya boye wannan ceton in ba haka ba da sai roƙi wata bukata ta duniya a bashi amma sai ce a ajiye man wa al'ummata tunda an yi masa alƙawarin wannan addu'a din sannan kuma na hudu cikin sababban da suke sa ana son manzo sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar nasiha da yake wa al'umma mutum ne mai cikakkiyar nasiha ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa ma min tayrin yuhalliqu janahihi fi sama illa wa akhbarana minhu sallallahu alaihi wa sallama ilma babu wani tsuntsu da zai kada fuffuken sa a sararin samaniya fate sai manzon Allah ya labarta mana wani abu mai amfani a tattare da shi in ya san akwai saboda cikakkiyar nasiha sa wa al'umma sallallahu alaihi wa sallam da haka Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا wa أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين hakika Allah ya baiwa ga mummunai yayin da ya turo musu manzo daga cikin su su mutane yana karanta musu ayoyin Allah yana tsarkake su daga mummunan hali zuwa ga kyakkyawa sannan yana koyar da su ma'anonin littafi yana kuma koyar da su hikima wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin da tan kafin ya zo suna cikin bata wanda yake mabayyani da haka cikakkiyar nasihar annabi sallallahu alaihi wa sallama ga al'umma wannan ta sa lalle a so shi saboda wannan sannan dalilai na biyar da suke da suke ƙara jawo masa masoya sallallahu alaihi wasallam irin abin da Allah yake bance shi da shi na kyakkyawan hali da ɗabi'u na gari da ta'adu kyawawa irin wanda wani bai taɓa samun su ba a nan gurin in nace zan buga misali shi kadai maudu'i ne amma sai na zaƙo waɗansu hadisai wanda kawai zan karanta su ne a gurguje na farko kana khuluquhul qur'an wato ɗabi'unsa abinda alqur'ani yake ayi duk in ka ji alqur'ani ya ce ayi abu to manzo Allah ya riga sauran mutane yi in ka ji qur'ani ya ce a bar kaza to manzo Allah ya riga sauran mutane nawa wannan magana haka take hadisi na Imam Muslim ya ruwaito sannan kana rahiman bil iyal mutum ne mai tausayi ga mutanen gidansa matansa da ƴaƴansa wannan hadisi Abu Dawud at ya ruwaito sahihi ne sannan kana rahiman wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjaza lahu in kana inda mai tausayi ne wani bai taɓa zuwa ba annabi ya masa alkawali face sai ya cika masa alkawalin sa in dai akwai abin bayarwa da zai bashi bai taba saba alƙawali ba to kaga mai irin wannan ai za a so shi wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin al-Adab mufrad sannan kuma kana tawila samti qalil dhahik mutum ne wanda surutun sa zafi surutun sa yawa baya yawan surutu ballantana ya shiga cikin hauragiya da zantuka marasa amfani da shiga haƙƙin mutane da yi da mutane ko zagin su ko cin mutuncin su sannan kalilat dahik ba mai ƙyaƙyata dariya bane sallallahu alaihi wasallam idan abu ya faru yakan yi murmushi ko da waɗansu sun fashe da dariya wannan hadisi ne hasan imamu ahmad ya rawaito cikin musnad ɗinsa kana ashaddan nasi haya'an min al-azra'i fi khidriha manzo Allah ya fi budurwa mai kunya kunya sallallahu alaihi wa sallam kamar da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito sannan kana ahsanan nas yafi kowa ihsani cikin mutane wa ajwadan nas yafi kowa kyauta cikin mutane wa ashja'an nas yafi kowa jarunta cikin mutane da kyauta da jarunta da kyan halitta ko kyan hali abu ne da ke sa mutum a so shi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi to wannan kaga ababai da za su sa a so manzo Allah sannan abu na shida cikin ababen da suka sa lalle a so manzon Allah wato abinda Allah yake bance shi da shi na halitta kaga san halaye ne dabi'u ne na hali ka iya samun mai kyauta kila ko da ba kyakkyawa bane ta fuskar halitta mai juriya mai kunya mai kyautayi ko da ba mai ko da ba kyakkyawa bane ta fuskar halitta to shi manzo Allah sai ya hada da kyan hali da kyan halitta sallallahu alaihi wa sallam kana fi kalamihi tartilun aw tarsil zantansa idan yana yi a cikin kowace kalma harufan na bin juna ba tare da sun sarkafe ba a cikin kowace kalma kowane sentence kalmomin na bin juna ba tare da ya haɗiye wata kalma ba ka ji ba ka ce in hmm, me ka ce in manzo Allah na magana ba a ce masa haka saboda basirarsa in ya zance sai maimaita so biyu ko so uku saboda a cikin mutane akwai wanda ba sa fahimta da kyau dan ya biyo kowa sa kuma an turo shi ne zuwa ga dukkan duniya ba zuwa ga masu fasaha ko masu saurin fahimta ba an turo shi zuwa ga masu saurin fahimta an turo shi zuwa ga masu nauyin fahimta masu ji da wanda sai an maimaita sau biyu ko sau uku za su da haka sai zanto a cikin zancen zancensa yana maimaita zance ba don rashin fasaha ba sai don cikakkiyar fasaha da balaga da dabarun magana da azancin zance sallallahu alaihi wasallam wannan imam abu dawud ya rawaito shi sannan kana kasira sa'arin lihiya gemunsa cikakke ne ba takaitacce bane ba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan zai sa a so shi saboda fuskar sa fuskar mazaje ce ba irin fuskar mata ba ma'ana baya askewa sannan kuma wannan hadisin muslim ne ruwaito sannan kana rabatan min al-qawmi laysa bi-tawil al-ba'il wala bil-qasir tsaka tsakiyar mutum ne baya cikin dogaye baya cikin gajeru in ka gan da gajeru sai ka ce ga wani dogon mutum in ka gan da irin dogayen nan zankalalo sai ka ce ga wani gajeren mutum sallallahu alaihi wasallam dirinsa diri ne mai ban sha'awa mai ban kai shi ma wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito sannan kana al launi launin sa mai can gani ne ba fari bane wanda yake mai fatsi fatsi wanda yake daukan ido kaman gabiya fari ne mai sulkin jaja jaja ko ja mai sulkin fari fari sallallahu alaihi wasallam shi ma Bukhari da Muslim suka ruwaito shi sannan sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tafafin hannu mai laushi da ma ma bainal mankibaini yana da allan kafada yalwatacce mai fadi ka san dan kut ba kyawu bane muni ne wannan hadisi imam al-bahaqi ya rawaito shi sannan kana Na wa 20 sa'ara fulfura bata cika kansa ba gawu a'a kwaya 20 ce kawai ta fulfura a cikin gashin sa wato gashi ne baki wuluk mai surkin ɗaya ɗaya fari Ganin ban sha'awa sallallahu alaihi wasallam wannan imamu turmuzi ya kuma shi ma hadisi ne sahihi cikin al-shama'il muhammadiyya sannan kana abyada mushrabban musharraban bayaduhu bi humra kana aswad al-hadaqati ahdab al-asfar manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka kalli idan sa kwayar bakin ya kai matuƙa wajen baki farin kuma shi ma ya kai matuƙa wajen fari sannan kuma yana da gashin gira sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana da gashin da ya kewaye kwayar ido kaga shi ma wannan dukkan ado ne a cikin halitta waɗannan kaɗan kenan sannan kana da malihan fari kyakkyawa sallallahu alaihi wa sallam idan ido ya kalle shi baya hakura sai ya ƙara waiwayawa ya ƙara kallonsa sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi waɗannan ababe guda shida wato kaɗan ne daga cikin ababe da ake kira dawa'il mahabba waɗanda suke jawo a so mutum kaɗan ne daga cikin su to sai mu tafi kai tsaye kan abin da yake shine mawdu'in lashar domin dukkan waɗannan wato sun faɗa ce da tarar fage amma kar gaban ka ya faɗi kuma ka ɗauka ya zan yi ba ya zan yi ba amma dai ko shakka babu shine mabuɗi, domin matashiyar lattar shine alamomin san annabi yanzu mun ji wajibci na san annabi sannan kuma mun ji sababban da ke sa a so annabi yanzu kuma za mu mu gane alamomin san annabi san annabi da awa da kowane mutum na iya yi mace ko namiji balarabe ko bakin fata dan sunna ko dan bid'a kowa cewa yake ne masoyin annabi ne akwai ma ushaqul nabi masu begen annabi akwai dan rasulullahi la yatasha'atu akwai wane ne akwai wane ne saboda haka dai soyayya ga annabi ba da awace ta baki ba dole sai mun kalli alamomi waɗanda suke gaskata ta alama ta farko daga cikin alamomin da ke gaskata soyayyar da mutum ke wa annabi atta'a mutum ya zanto mai yin da'a ga manzon Allah mai biyayya a gare shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine cikakken adireshi na san annabi A aga kana masa da'a wannan ita ce babbar alama ita ce kwakwarar hujja ta san annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa da'a da'a a cikin abin da ya shafi aqida kudurin zuci kar ka kudurce aqidar da ba manzon Allah ne ya koyar da duniya ita ba da'a fil ibadat a cikin ibada tun daga sallah har sauran ibadoji sallu kama da muni usalli ku zu anni manasikaku da'a a cikin mu'amala ta rayuwa wajen saye ko sayarwa wajen makwabtaka wajen zamantakewa da iyali wajen zama tsakaninka da iyayenka ko zama tsakaninka da 'ya'yanka wajen zama da ladabin zaman tare tsakaninka da wanda suka girme ka suke da falala a ka ko waɗanda ka girma kake da falala a su wannan dole mutum ya yi koyi da manzon Allah cikin dukkan wannan da'a ga annabi a cikin haka wannan ɗaya ce daga cikin manyan alamomi na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne wata magana kwanaki da waɗansu wanda ba sa fahimta daidai ko in sun tasa sauraron zance sai su ji da kunna hagu banda na dama suka fahimce ta ba daidai ba nace cikin ayoyin alqur'ani a iyakacin karamin ilimin da nake da shi ban ga da ayar da ta zo ta ce ku so annabi Ka ga magana ce mai nauyi amma ko magana ce ta ilimi amma shin wannan yana nufin kar a so ba mai hankalin da zai fahimci haka sai in mutum yana da mummunan nufi ya so ya birki ta ba daidai ba to sai ya fahimta ka wannan babu yadda ka iya da shi wanda yake kin ka sai ka fada ruwa sai ce kaga banza ya tayar mana da kura ruwa fa ka fada wannan baya son ka babu yadda ka iya kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka min hasabi dukkan kiyayya ana sa ran watan wata rana zai zanto babu ita sai kiyayyar wanda ya ka dan saboda wani dalili na hasada wannan babu yadda ka iya mu koma kan zantan mu da harshe na ilimi ba harido ba da harshe na masu hankali da bayani ba harshe na masu wauta ba ba aya da ta zo ta ce ya jama'a ku so shi saboda ubangijin da ya halicce mu ya san ya yi masa tattalin da ko ba a ce a so shi ba za a so shi idan kai mummuni ka so shi a matsayin ka da mummuni to kafiran da suka so shi ba kaga ba wai sun dogara bane kan wata aya da take a so shi to amma ayoyi sun zo to ya fi a kirga waɗanda suka ce ai masa da'a saboda me abin da ke gaskata so din shine da'a ko ka ce ina son shi in ba kai masa da'a ba babu sa san bai zama gaske ba kuma yanzu ko mace kace kana son ka ka je ka biya ka sadaki ka auro ta ka ajiye ta a gida amma ba ki ba ta ba kiwon lafiya in ba ta da lafiya ba ruwanka da zumunci dangin iyayenta ba ruwanka da kowa kuma ta kai ka kara kotu aka ce ka sake ta ko ka ce da ita ka ce wallahi alƙali ba zan iya rabuwa da ita ba saboda ina bala'in santa alƙali zai ce ƙarya take kana son ta gabar ta sanar gani da yunwa kabar ta ba ta da lafiya baka ji kanta ba kabar ta saboda dalilan da suke nuna so din kai ba a gani ba ta tare da kai da haka lokacin da mutum ya ce ina son manzo Allah sai a kalli alamar shi yayin fa da'a ko kuwa shi yasa sai Allah yake magana da'a qul ati'u Allah war rasul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulul amri minkum kaga ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين wa hasuna ulaika rafiqa man yuti ar-rasula faqad ata Allah man yuti ar-rasula faqad ata Allah wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul istajibu lillahi ko ansa kiran da mangan Allah yake muku tela da kururuwa da yayi cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina ko an sa masa istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum bima yuhyikum idan ya kiraye ku zuwa ga abin da rayuwar ku ne wa wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi wallahu wa wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin ati'u allaha ati'u ar-rasul fa in يرضوه fa inna ma قل ma hum وأطيعوا wa alaykum ma hum minkum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh al-mubin لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء وأنا آيوين سنة ديوة كسوسي كبيسي ku makalkale ma sunnarsa ku yi masa da'a cikin abin da ya muku daɗi ko wanda bai muku daɗi ba cikin abin da kuke so ko wanda ba kwa so cikin abin da ya saba wa shugabannin ku ko yayi daidai da abin da suke so ku bi shi ku yi masa da'a kaga da'a ita ce babbar alama ta ina son annabi wallahi tallahi dukkan wanda ya ce yana son manzon Allah baya masa da'a da a wasa ƙarya yake yi ko da ya yi baiti dubu so dubu ƙarya yake yi Ba'a, ita ce kuma na ce da su a cikin sahabbai suna da yawa kaddara ba wani sahabi a duniya sai waɗanda suka je yakin badar misali ɗari uku da goma sha kaddara ba wani sahabi sai wanda suka yi bai'atul ridwan dubu ɗaya da ɗari hudu ka ce wannan shine the highest number na sahabbai nan ba ta karshe daga ita sai a yau ƙasa, to a cikin su kuma idan muka bi tarihin su cikin mutum 1400 dawa dawa dawa ne ne suke da kasida sai ban annabi to balantana ba haɗin nan da ya kaɗin sahabbai ba sahabbai za su kai dubu ɗari za su kai dubu ɗari biyu akwai wanda tsakanin shi da annabi kawai a hajjatul wada kafin nan bai taɓa ganin shi ba daga nan bai sake ganin shi ba har bar duniya kuma sunan shi sahabi da ya ga annabi yi imani da shi kuma ya mutu kan imani bai yarda ba sunan shi sahabi illa iyaka wanda suke dab da annabi sun fi shi falala tunda ba ɗaya suke ba wajen falala la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ba daidai suke ba la min al-mu'minina ghayru المؤمنين darri wal الضرر fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما بعد إيه سكبا أما ترد هكا سنة صحابي فأتي سكين متنن بسنك دبو تلي ko sun kai dubu ɗari biyu amma wanda suka shahara da baitin waka da suka yi wa annabi suka yi beshi hassani bin sabit to daga nan fa abdullahi bin rawaha to daga nan fa alkanta daga nan fa sai sauran da ba su taɓa yin baitin waka ba suna son annabi ko ba sa son amma ga waɗannan guda uku kuma waɗannan guda uku da safa ko Abdullahi bin Rawaha ko abin abin da Hassan bin sabir ko ma ko cikin wasu habai duk wanda za ka kawo wanda ya shahara da waka ba sa cikin guda hudun da manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin ba sa cikin goma da aka yi musu albishir da aljanna ko suka ba mu cikin sahabbai suna da farala amma hikimar da ke cikin nan darasin da mai hankali ya kamata ya dauka a ce baitin waka ba shi ne abin da ake yin shuhura da shi ba ake yin fice da shi wajen kaunar annabi a'a da'a biyayya shi ne babban abin da ake fice da shi wajen lalle wani masoyin annabi abin da duk yake yi yana kwatanta rayuwarsa ta annabi yana kokarin ya koyi da annabi wannan shi shine hakikanin soyayya amma ka baitin waka guda dubu kuma ka saba hadisan manzon Allah dubu to me amfanin sa mai amfanin baitin wakar ka kuma cikin baitin wakar ma baka dora su suke dan Allah ya ce manzo Allah ya ce ba waɗansu akwai shirka waɗansu akwai guluwi waɗansu akwai abubuwa da suke nuna maladabi ne tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jahilta sunna ya gadar maka haka idan saboda haka ya kamata a yi hattara da'a ita ce alama ta farko cikin alamomi na son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu alama ta biyu ta'zimuhu wa tawqiruhu girmama annabi jin girman sa a jiki ba wani shugaba a duniyan nan mai rai ko mara rai da duniya ta taba gani wanda za ka yi girman sa a jiki sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto haka kake kowaye ya faɗi magana magana sa bata kai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowaye yi aiki aikin sa bai kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowaye yake da matsayi matsayin sa bai kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ganin girmansa a zuci dan Allah ya ce litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wato yana daga cikin balaga ta alqur'ani da mu'jiza ta alqur'ani aya ta magana akan nau'ikan haƙƙi guda uku haƙƙin Allah shi kadai haƙƙin manzon Allah shi kadai haƙƙin da da Allah da manzon Allah suka yi tarayya wajen suna da shi akan mu lituminu billahi wa rasuli al-iman haqqun lillahi wa haqqun lirasulillah la budda an tu'minu billah wa la budda an tu'minu bi dole kai imani da Allah kuma dole kai imani da manzo wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu at-ta'zir girmamawa mutuntawa bi sau da kafa wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tusabbihuhu bukratan wa asila tasbihi safiya da yamma wa ake wa Allah kaga da at-ta'zir da at-tawqir alama ne na kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ce allazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'u an-nur alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun lalle waɗanda suka yi imani da shi suka karfafe shi suka taimake shi taimakon da ya isar da da'awa zuwa ga inda bata kai ba to lalle waɗannan su ne masu rabota a gobe kiyama da haka girmama shi sama da girmama kowa girmama shi kuma yana daga cikin girmama shi girmama sunnarsa girmama dokokinsa girmama hadisansa girmama maganganunsa duk wanda ya magana kowaye inda ta saba ta annabi suka je masa gefe guda mahaifinka ne malaminka ne shehi ne wali ne farkon waliye ne karshen waliye ne kasa akwai wani farkon waliye akwai wani karshen waliye akwai wani katamul auliya ko ma waye dai da'u kullu qawlin inda qawli muhammadin kama aminun fi dinihi kamu gamiri kowane zance ana dakatar da shi idan an ce manzo sallallahu alaihi wa sallama yace sannan kuma daga cikin alamomin sauki yawaita salati a gare shi sallallahu alaihi wasallam yawaita salati a gare shi da salatin da shi ya koyar da shi yace ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai muqayyad bi awqat akwai kuma mutlaq salatin da yake muqayyad bi awqat an iyakance shi ga lokaci kamar salati da ake wa annabi cikin tahiyya tahiya ba ta zama cikakkiya sai mutum ya karanta salati duk mutumin da ya karanta tahiya a cikin sallah sallan farilla ko nafila sawa'un tahiya ta farko ko ta karshe ko bai karanta salati a ciki ba to ya tabbata ta takaitacciya ce ba ta zama cikakkiya ba na faɗi wannan magana saboda cikin fukahawa akwai wanda suke ganin ana yin salatin annabi ne kawai a tahiyan karshe amma imamu shafi'i yace da tahiyar farko da ta karshe duk ɗaya ce dai sai kai salati ga annabi yayi ita tahiyar ma bayan yabo da ta kunsa ga Allah ta kunshi ababe biyu ga annabi za ka yi masa sallama da salati dan aya ta hada sallama da salati ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wannan mai kenan salati sai ko me wa sallimu taslima idan ka zo ta hiya ai at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin lokacin da kace assalatu ala an-nabi wa rahmatullahi kaga salati kawa annabi sai kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kaje yanzu kai me salati kenan shi kai sallama kai salati dama aya ta hada guda mun sallu alaihi wa sallimu taslima to sai kai tahiyar da babu salati a ciki wato ka yin sallu kenan amma kai taslima kenan kaga hiyar ka ta zanto ta kaitacciya da haka wannan shine zance mafi inganci tahiyar da na karanta ita ce ta bi inganci cikin dukkan lafuzza na tahiyya amma akwai at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah ila akhirih wa um, assalamu ala nabi ko assalamu alaina assalamu ala nabi ko assalamu alayka ayyuhan nabi zance da mafi inganci lokacin da annabi ke zare sahabbai sa cewa assalamu alayka ayyuhan nabi kamar da Abdullahi da Mas'ud ya faɗa bayan annabi ya bar duniya sai suka dawo suna cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin zuwa karshe a takaice dai abin da nake so in ce kaga nan gurin salati a cikin tahiya Daya ne daga cikin wuraren da aka yi an kayyade shi lalle ayi salati daga nan gurin daga cikin wurare bayan ka ji kiran sallah lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah azhar ko la'asar ko ma wata sallah daga cikin salloli guda biyar da aka sani a yini ko juma'a lokacin da ake kiran sallah ladabi guda biyar ne ake son ka lizince su a matsayin ka na mai biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam mai bin sunnarsa mai kudayen lada abu na farko maimaita abinda mai kiran sallah ke faɗa manzo Allah ya ce idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu yusla ma yaqulu ku faɗi ran abin da yake faɗa sai dai wajen hayya ala sala da hayya ala fala kawai za ku ce la haula wala quwwata illa billah amma duk sauran wurare yadda ya faɗa haka za ku faɗa kaga ladabi na farko kenan ladabi na biyu yana gama kiran sallah sai kai wa annabi salati da salatul ibrahimiyya اللهم صل على محمد dan manzo Allah ce sallu alayya fa innahu man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashara ku yi salati domin wanda ya min salati dai Allah zai masa goma bayan ka gama salati da salatul ibrahimiyya din nan da yake sananne abu na uku sai ka karanta Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata daidai nan gurin cikon warzuquna shafa'atahu innaka la tukhlifu al-mi'ad bai inganta ba amma wa ba su makaman mahmudan lillazi wa'ata kuma akwai wadanda idan sun ji kiran sallah ana gama sai su kama Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma kuskure ne sai ka fara yin salati sannan ka karanta Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sannan akwai masu kiran sallah da idan sun ji kiran sallah kuma sai su karanta wannan alasifi ka ana ji shi ma kuma bid'a ne ka kashe lasifi ka kai kai kadai mu ma muna yi mu kadai eh wannan shine ya dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ka ne ta abinda mai kiran sallah ke faɗa ka yi salati ga annabi abu na kenan abu na uku ka roƙa masa wasila yace ku roƙa mun wasila fa innaha manzilatun fil janna la tambagi illa li abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa matsayi ne cikin aljanna gida ne na mutum daya daya daya daya daya kilo guda daya wanda ya dace da mutum daya an tanade shi ga wani bawa cikin bayan Allah fata na in zamani ne shi manzo Allah ya san shi ne bai gidan amma saboda tawadu ce fata nake in zamani ne bai shi ta kuma yace mu roƙa masa wannan kaga idan ka gama wannan sai kuma ka karanta raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulun wa nabiyya idan ka gama wannan kuma sai ka daga hannu kai addu'a tunda manzo Allah ya ce addu'a da kai tsakanin kiran sallah da ikama ba a mai da ita baya duk wanda ya roki ubangiji wata bukata tsakanin kiran sallah da turiya ma akan biliyan yaya za a yi wannan hanya ce ta gaibu da Allah yake sanar da annabi ta hanyar da shi Allah ya sani manzo Allah ba mu labari dole mu gaskata yace duk salatin da zamu yi za a sanar da shi ma'arudatun alayya za a bujiro shi sai ɗaya daga cikin sahabban da ya ji shi ce ya za a bujiro maka da salatan mu wa kada arimta bayan ka riga ka riddige a cikin kabari sai ce inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya Allah ya haramta wa kasa cin naman annabawa ma'ana kasa ba za ta ci naman annaba ba kowane annabi da aka binne shi inda za ka je kabarinsa yanzu ka dauko shi yana nan kamar yadda yake lokacin da yake da rai ba abin da ya tawaya a jikinsa wannan tsaro ne Allah bai wa gangan jikin annabawa to ballantana kuma shugaban su mafificin su shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka dai yawaita salati ga annabi kaga lokacin tahiyya da bayan kiran sallah saboda haka da kuma a cikin sallah ta mamaci bayan kabbara farko mutum zai karanta fatiha bayan kabbara ta biyu mutum zai karanta salatin annabi kaga wannan shi ma salati ne wanda yake muqayyadun bi zaman A kuma da duk lokacin da kaji an ce annabi Muhammad sai ka ce me sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga nan gurin ma salatin ka yana da alaka da ambatan sa da aka yi kaga duk wannan mukayyad ne bi auqat da dai waɗansu wurare to daga nan gurin sai salati wanda yake kofa a bude kai kadai kana zaune sai ka tana annabi sai kai masa salati a gida a office a kasuwa a mota a daji a gona a wurin kiwo a shagon ka na telanci ka tuna annabi sai kai masa salati kana da tsarki ba ka da tsarki kana da janaba ba ka da janaba kina da haila ba ki da haila duk ya halatta ba kai da cewa bai halaka kai salati ba sai kai alwala ko sai kana da tsarki to kaga wannan yawaita salati ga annabi ko shakka babu alama ce ta san shi a nan gurin idan za ka yi salati sai ka yi salatin da annabi koyar shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ko Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wannan duk riwaya ta tabbata da su amma kaga ba za ka yi salatul fatiha tunda babu shi a cikin hadisi sannan ba za ka yi salatin tunan jina ba dan ita ma babu ita a cikin hadisi ba kuma za ka yi salatun nariya ba dai ita ma babu ita cikin hadisi amma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ko ka kare fil alamin innaka Hamidum Majid ko babu fil alamin kawai ka je innaka Hamidum Majid duk ruwayoyi sun zo da wannan wannan salatin tabbatacce wanda aka ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin salatin da ya fi kowanne falala salatin da ya koyar ba wanda wani ya kirkiro masa ya kago masa ba salatin da shi ya koyar da kansa shi aka ji daga bakin sahabbai in ka dauki sahih bukhari ka duba kitabut tafsir cikin suratul ahzab fadin Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ka duba hadisin Ka'ab ibn udra shi zaka gani a rubuce cikin bukhari ko ka duba wani littafin daban na tafsiri wanda yake lizintar kawo hadisai wajen fassara ayoyi kamar irin su Imam Ibn Kathir cikin littafin sa tafsirul Qur'an al-Azim ko irin su Bagawi ko tafsirin Jami'ul Bayan na Ibn Jarir tabari da sauran littattafai na sunna waɗanda suke lizintar asar suke lizintar riwayoyi dan fassara ayoyin Al-Qur'ani suke kulla dangantaka ta kai tsaye tsakanin riwaya tabbatacciya daga manzon sallallahu alaihi wasallam da ayoyin Al-Qur'ani saukakku akan manzon Allah din to wannan haka zaka gani abu na hudu daga cikin alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasratu tazakkurihi wa shauqi ilayhi yawan tuna shi begen ina ma in hadu da shi ina ma in ganshi ya Allah hada ni da shi bayan mutuwa kar ku ce na yi son kai ya Allah haɗa mu da shi bayan mutuwa ya Allah haɗa mu da shi a farfajiyar kiyama ya Allah haɗa mu da shi a taukin alkausara ya Allah haɗa mu da shi cikin aljanna fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir to ka ji zuciyarka tana raya maka wannan shauku kenan bege dandanan ka tuna shi idan ka tuna shi sai kai wani aiki da ya shirar a wannan lokacin a cikin dukkan 24 hours da kake da shi akwai abinda da manzon Allah ya shirye su rana dare hantsi yammaci safiya garjin azhar a kowane lokaci akwai wata sunna ta annabi da ta bi ta wajen ta gifta in ka tana shi a lokacin sai ka yi ta akwai wani zikiri matsakaici ko dogo ko gajere wanda za ka maimaita ko wanda ba a ce ka maimaita ba sai ka yi don tuna shi ka ji kana begen haɗuwa da shi ko shakka babu wannan ɗaya ce daga cikin manyan alamomi na son shi hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi manzon Allah ya ce min ashaddi ummati li hubban nasu yakununa min ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali yace cikin waɗanda suka fi tsananin sona ba ya ce su suka fi kowa san shi ba amma a cikin waɗanda suka fi tsananin sona akwai waɗansu mutane za su zo bayana ba su ganni ba za su zo bayana ɗayansu zai so ina ma ya bayar da dukkan iyalin gidansa ya bayar da dukkan dukiyarsa don ya ga annabi ko da rabin minti ne wannan babbar alama soke ka ba da motocinka da komai da kaddararka da jarinka da gidajenka na Abuja don ka ga annabi kawai tsawon rabin minti ka ji kana begen haka maza Allah ce akwai su ɗaiɗaiku za su zo a baya ba dawa bace ba sai ka faɗa ba tsakaninka da Allah Allah ya sani in zuciyarka haka take in tawa haka take in tashi haka take in tata in taku in tasu haka take ba sai ka yi da'awa ba ka ce ni ne sharu haka nike al-ashariyun mutanen abu musa al-ashari suka taso daga yaman dan tunanin annabi dan su zo madina su gaishe. suna shigowa madina sai suke rajas rajas wani tsari ne na waƙe kalmomi da ake faɗa a wani tsari sananne a wajen malaman harshen larabci suna ta cewa gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahaba suke cewa Allah sarki gobe gobe za mu ga masoya annabi da sahabbansa gobe gobe za mu ga masoya wato sun je zangon karshe daga shi ba wurin wurin kwana sai madina suke maimaita wannan kalmomin shauki da bege ya kama su gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi bilal ibn rabah ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin masu kiran sallarsa lokacin da mutuwa ta zo masa matarsa ta ganshi ta tabbatar halin da yake cikin mutuwa zai yi sai ta ce wa wailahu ta ce kai sansa mutuwa zai yi shi kuma da ya ji ta sai ce wa farhahu ya farin cikinsa ba bakin cikinsa ba gadan nalqal ahibba muhammadan wa hizba ita gobe wal haka mun sare da masoya annabi da sahabbansa mana wannan ke nuna rayuka na mummunai Allah na sada su da juna ko da suna cikin hayatul barzakhiyya rayuwa ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama ta wata hanya ta gaibu da Allah ne ya san tafasil dinta filla fillan bayanin ta mu sai dai mu santa a dunkule mu imani da ita amma ta kaka ta yaya Allah ne fi kowa sani mu kuma dole mu gaskata bisa ga haka saboda haka begen annabi sallallahu alaihi wasallam san haduwa da shi yawan tana shi alama ta cikin alamomin sansa alama ta biyar san alubaitu mutanen gidansa zurriyarsa ahlul bait manzon Allah yayi wasiti da ahlul bait yace uzakkirukum Allah fi ahli bait ina tunatar da ku ubangiji game da iyalin gidana abin nufi ku so su ku girmama su ku mutunta su Imam Muslim ya ruwaito hadisi daga Zaid ibn Arqam yace kama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bima'in yawman bima'in yud'a khumman wata rana manzon Allah ya tsaya a daidai wani tafki da ake kiransa kum wanda ake kira gadir kum wannan hadisin na zaƙo shi cikin hadisai masu tarin yawa ba dan koyo ba saboda zai ba mu fa'idar abin da nake so san alul baiti sannan ko mu yi bayani mu yi raddi ga yan shi'a dangane da fahimtar da suka wa hadisin a kakati da ƙari da suka yi sai na rubuto shi da larabcinsa yadda yake cikin sahihi muslim ba tare da ƙarin kalmomi da waɗansu suka yi ba wannan ruwa ko tafki yana tsakanin maka da Madina fa Allah wa asna alai manzo Allah yayi ba Allah ya gode masa wa wa'aza wa zakkar yayi wa'azi ya tunatar amma badu ala ayyuhan nas fa inna ma ana basharun. بشر an ya'ti يأتي rabbi fa uji yace ya ku mutane ni fa ɗan adam ne saura kiris jakadan ubangiji na ya zo mai ansa masa wato mala'ikan mutuwa kenan zai zo karɓar rai kuma zan ansa masa wa ana tarikum fikum sakalai zan bar muku waɗansu ababai masu nauyi guda biyu awwaluhuma kitabullah fihi alhuda wan nur da farkon su littafin Allah a cikin sa akwai shari'a akwai haske fa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi ku riko da littafin Allah ku kankabe shi da hannunku ta hatta ala kitabillahi wa raghaba fi manzo Allah ya kwadaitar ya zaburar game da riko da littafin Allah sun makala sannan ya ce wa ahlu baiti abu na biyu ne iyalin gidana uzakkirukum Allah fi ahli baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ko Allah game da iyalin gidana ina tunatar da ku Allah game da iyalin gidana ina tunatar da ku Allah game da iyalin gidana daga nan sai Husayn bisad ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin daga Zaid bin Arqam sai ya tambayi Zaid bin Arqam tunda Zaid bin Arqam sahabi ne yace da shi wa man ahlu baitihi waye iyalan gidan annabi anan shine mahallu shahid su wane ne iyalan gidan annabi ya Zaid ya kai Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin matansa ba sa cikin iyalan gidansa hadisin ba yana nufin mun rike shiriyar matansa ba kenan fa qala sai zai da yace nisa'uhu min ahli baiti eh matansa suna cikin iyalan gidansa walakin ahli baitihi amma in kana so ka san fadin kalmar ma'anar iyalan gidansa ba ta takaituwa akan matansa a'a man hurima sadaqatu ba'da duk wanda aka haramtawa cin sadaka bayan annabi to suna cikin ahlul baiti sai Husaini sake cewa wa manhum to su wane ne kala sai Zaid bin Arqam yace da shi hum alu ali wa alu aqil wa alu ja'far wa alu abbas yace suna dukkan zuriyar gidan Ali bin Abi Talib da zuriyar gidan Aqil bin Abi Talib da zuriyar gidan Ja'far ibn Abi Talib da zuriyar gidan Abbas ibn Abdul Muttalib yace dukkan wanda yake in an bi sa yana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin gidajen nan to ya zama cikin ahlul bait kala sai ce kullu haula'i hurima sadaqa bada dukkan waɗannan an haramta musu cin sadaka kala sai zaid bin arqam yace na'am da an haramta musu cin sadaka a nan gurin su yan shi'a suna takaice ahlul bait da zuriyar gidan aliyu kadai to gashi nan gurin zaid bin arkam wanda ya ji hadisin kai tsaye daga annabi ya ce da zuriyar gidan akilu da zuriyar gidan ja'far da zuriyar gidan abbas duk suna cikin adul baiti sannan su yan shi'a ba sa shigar da matan annabi cikin adul baiti da haka ne ma suke zagin matan annabi musamman ummu na aisha da kuma na hafsa bintu umar a nan gurin zaid bin arkam marwayin wannan hadisi ya tabbatar da cewa matan annabi suna cikin me adul baiti kuma ma a hankalce da shari'ance idan an ce iyalan gidan wane wa ya kamata ya fara shiga tsakanin matansa da 'ya'yansa su fa ya'ya reshe ne ita mace ita ce asalin da ɗan daga jikinta aka balgace shi to yaya ɗan zai zama iyalin gidanka a ce ko matar ba iyalin gidanka ba ce sannan ya halatta mutum ya ce iyali na ko da matarsa bata taba haihuwa ba karariya ce mace kaɗai sunanta iyali da larabcin alqur'ani dan ga lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi Ibrahim suna masa bishara cewa zai haihu za a haifa masa da lokacin ba a haihu din ba matarsa sai take mamaki wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat take mamaki Allah ce fa bi ishaq sai muka mutu bishara zaki haifa da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub bayan ishaq din kuma za a samu jika shine yaqub sai mamaki ya karu qalat sai tace ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha zan haihu ga ni tsohuwa ga mijina ma ya tsufa ta kwata inna hadha la shay'un ajib abun mamaki kenan kalu sai malaiku suka ce atajabina min amrillah kaga atajabina ya'un dinnan ai ya'un ya'ul mukhataba ce da mace guda ɗaya ake magana ita ce da matar annabi ibrahim atajabina min amrillah mamaki kike game da al'amarin ubangiji rahmatullahi wa barakatuhu rahmar Allah ce da albarkarsa alaikum ahlal baiti akan ku ranke dade masu gida ma'ana da ita kadai ma aka ce mata alaikum ahlal baiti akan ku ya masu gida ya iyalin gida ai da ita suke magana ba da Nabi Ibrahim ba to kaga nan gurin iyalin gidanka matan ka sun shiga kuma cikin aya ta mubahala lokacin da kiristoci suka zo daga najran suka yi jayayya da manzon Allah aka saukar da Ali Imran tun daga aya farko har zuwa aya ta 80 da wani abu a cikin waɗannan ayoyi sai Allah ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-haqqi fa qul ta'alu nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al lanata ma'ana ku kirawo iyalinku ƴaƴanku ni ma in kirawo nawa ku kirawo matanku ni ma in kirawo nawa kaga da ƴaƴansa da matansa duk suna cikin me ahlul bait mu zo mu yi ibtihali mu roki ubangiji fa naj'al lanata Allahi 'alal kadhibin mu mubahala mu tsinewa makariti kaga sai aka ce manzo Allah ya ce musu ku kirawo ƴaƴanku in kirawo nawa ko kawo kanku ne ma in zo da kaina ku kirawo matanku ne ma in kirawo matana sa'a na sa'a nisa'akum to sai in shi'a suka suka ce wai matan nan ba sa cikin bai ta to kaga wannan jahilci ne kuma sai suka hujja da wani hadisin daban cikin muslim wanda manzo Allah ya lullube Hassan da Hussein ne da Fatima cikin bargo yace haula ya ahlul baiti abinda hadisin ke nufi waɗannan wani bangare ne na iyalin gidana domin idan kun ce su kadai ne ahli baiti to sauran a imma din goma sha biyu kuma da ko kawo ina suke kaga su ma ba sa cikin wannan bargon alillibe a lokacin ma ba haife su ba to kaga anan gurin duk sai su rushe kansu ta inda ba su sani ba bayan dukkan wannan wanda yake nafilar zance ne mu koma asalin maganar mu asalin maganar mu dai ita ce abu na biyar daga cikin alamomin san annabi san iyalin gidansa san zurriyar gidansa zurriyar gidansa kuma shine muka ce duk wanda suke dangantawa zuwa ga waɗannan gidaje da hadisi ya bayyana mu san su mu girmama su mu ga mutuncin su mu shigar da su cikin salati mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kar mu takaita mu sa su cikin salati mu ga mutuncin su in mun gan su a waje kar a faɗa musu bakar magana to amma anan idan rayuwa ta yi tsawo tarihi ya tafi da yawa tantancewa na jikan annabi ne yana bukatan cikakken sani abin da ake so a gina shi bisa ga ne ba bisa ga zato ba domin mutane da dama suna yin da'awar gidan annabi su ce zuriyar gidan annabi ne dukkan wani shehun dariƙa sai da aka ce jikan annabi ne ba wani shehun dariƙa a duniya da ba ce jikan annabi ne ba ko dariƙa da ka sani ko da baka sani ba kai a nan gurin ka san tijjaniya da kadiriya to banda ita waɗansu gararin su sazaliya su burkaniya su wace ce idan ka je duk kowane shehi an ce masa jika annabi sannan da tafiya ta tafiya har kuma yini ma da ya zo kwanan ne ce shi ma jika annabi ne ba farishe ne fa shi ba ba kokarin shi ba amma shi jika annabi ne a nan gurin wata rana ma addaba cewa wai zarzaki ma yayi kama da annabi to kaga wannan magana tana kusa da ridda don zarzaki bakin fata ne annabi kuma fari yake balarabe sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa ne ta fuskar halitta wanda ban tsammanin zarzaki ya kai ɗaya bisa ɗari ɗin kyawun annabi to kaga anan bai dace a kwatanta wani na kasashe da cikakke ta kowane bangare ba kwatanta na kasashe da cikakke wani nau'i ne daga cikin nau'ika na zalunci wanda bai dace wa musulmi mai hankali yayi a takaice dai kar ku manta da'awar gidan annabi za a iya yinta dan an yi da'awar annabtar ma wani ya zo ya ce shi annabi ne musulma ya ce shi annabi ne muktar bin ubayd as-saqafi ya ce shi annabi ne saja wata mace ce a yaman ita ma ta fito ta ce ita annabi ya ce ma har ma ɗaya daga cikin mabiyanta ke cewa tabbi da mu kan rabon mu ya fi da kowa tabewa annabawan sauran mutane duk maza mu annabin mu mace yace abhad nabi'atuna unsa nutifu biha wa asbahat anbiya'un nas zukurana eh, mu annabiyar mu ta zama mace kawai muna kewaye da ita sauran annabawa kuma duk mazaje to kaga an yi da awar annabta ma ballantana kuma awar ahlul baiti ballantana awar shariftuka da haka yau kuke ganin mutane suna yawo a cewa wani sidi a cewa wani kaza kaza har a rinka wani ganganci a cewa mutum wai daga Allah sai kakanka duk wannan rashin ladabin magana ne ma mutum ya faɗi wannan bai dace ba ko mutum ya zo tsare mutane da doguwar sanda da wata zarhula ja zungure da ya kamar cikin maroka wai ya zo cewa a bashi da girman kakansa sai ce da shi kakanka ya hana a ci saraka ya ce ko ahlul bait ba kwacin saraka abu na shida daga cikin alamomin san annabi sallallahu alaihi wa sallam wato na kusa da karshe kenan san sahabbansa san annabi san sahabbansa alama ce ta kana san shi kaso sahabbansa saboda ga ka'ida sai aka ce ga wani mutum aminin mahaifinka ne tare suka yi samartaka kila shi ya masa abuta a auren fari shi ma yawa mahaifinka abuta har suka girma tarihi ya nuna tare suke in kai ɗa nagari ne me ya kamata ka mu'amalanci wannan mutumin girmamawa da biyayya saboda sahibin mahaifinka ne to ka sani fa san da kake wa annabi fa fi san da kake wa mahaifinka ashe girmamawar da za ka yi wa abokin mahaifinka wato wadda za ka yi wa sahabin annabi tafi wadda za ka yi wa abokin mahaifinka domin idan ka ce ai sahabin annabi ya da kirki ma'ana za ka iya cewa abokin mahaifinka wa mutumin banza ne to lokacin da abokanan mahaifinka suka zama mutanen banza shi mahaifin naka ya zama me domin hausa suka ce abokin ɓarawo. sai ka zo ka ce kai mahaifinka mutumin kirki ne amma sahabbansa da abokanansa ba su da kirki daga mazunata sai yan giya sai masu cin amana sai yan handama da baba kere duk haka suke amma shi kaɗai ne mutumin kirki kuma ka ce kuma sahabbansa ne tare suke ko yaushe to kaga a nan gurin ka zargi mahaifinka ne baka sani ba to kamar haka ne yan shi'a suka ce shi annabi mutumin kirki ne amma sahabbansa duk ba su da kirki wal iyazu billah kaga wannan mummunan magana ce duk wanda ce yana da san annabi baya san sahabban sa ƙarya yake dan ka'ida sai ka so sahabban annabi don Allah ya yabe su fallazina amanu bihi sahabban kenan wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'un nur alladhi unzila ma. suka karfafe shi suka taimake shi suka bi hasken da aka saukar tare da shi Allah ce ulaika humul muflihun waɗannan sune masu rabauta sai in shi suka suka ce san bu da ba Allah ya yabe su ya gafarta musu ya wanke su ana san sahabbai saboda tarayya da suka yi da annabi a zamani sun yi tarayya da mu wajen yin imani da annabi amma sun tsora akan mu saboda sun sun rayu da shi mu ba rayu da shi ba wannan rayuwar tare da shi doriya akan imani ita ce ta tabbatar musu da falala kaga akwai mutanen da sun yi zamani da annabi zamani ya hada su amma da su ga annabi ba ba su samu falalar sahabantaka ba yanzu na jashi sarkin habasha ya yi zamani da annabi ya samu sakon annabi annabi ya samu sakonsa sun aika wa juna da sakonni amma tare da haka bai rabota da ganin annabi don haka ba a sa shi cikin sahabbai sai dai a ce masa tabi'i Hassan al-Basri da ake cewa sayyidu tabi'ina ɗaya daga cikin matan annabi ce mata tare ne shi in yana kuka ta ɗauki mamanta ta sa a bakin sa don yayi shi duk da babu nonon da zai sha ita ce ummu Salma amma kuma tare da haka tabi'i ne ba sahabi bane ba tunda yana yaro yana yaro an haife shi yana jariri bai kai ya hankali ba lantana ya yi imani da annabi kafin ya girma ya zama mutum ya san me yake ciki ya kai sun da tamizi ya yi imani annabi ya bar duniya kaga tabi'i ne ba sahabi bane da haka Abdullahi dan Umar ke cewa waqafatun waqafuha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khairun min ad-dunya wa ma fiha tsayawar da suka yi ta ɗan lokaci da annabi ta fi duniya da abin da ke cikin da falala suna masu imani da shi gashi sun ganshi wannan ya fi komai dadi a duniya Ya fi duniya da abin da duniya ta kunsa wannan shi ya tara musu falala su sahabbai din da haka Allah ya gafarta musu ya ji kansu nan ba a nuna sahabbai ba sa yin kuskure ba mai bane suna iya yin kuskure amma shin me fi rinjaye tsakanin daidai da kuskurensu. ko shakka babu daidai ya fi kuskurensu yawa sannan shin kuskurensu. an gafarta musu ko ba a gafarta musu ba Allah ya bada labari ya gafarta musu laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhi Allah ya gafarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi tubansa ya karbi tuban al muhajirun ya karbi tuban al ansar wanda kuma sune sahabban al muhajirun ko al ansar Allah ya karbi tubansu Da haka wannan ita ce matsaya da ya kamata mutum ya tsaya kar ka dauka a zuciyarka sahabbai ba sa laifi ko ba su taɓa yin kuskure ba a sun taɓa yin kuskure ba mai bane ba amma an yafe musu kuskuren an gafarta musu zunubansu sannan daidai din su tafi kuskuren su yawa da haka su adalai ne ta wannan fuskar dan Allah ya adalantar da su gaba daya Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da shi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ubangiji ta'ala ya leka zukatan bayi a ƙarshen zamani sai ga babu zuciya mafi tsafta da haske da tsarki irin zuciyar manzon Allah da haka sai turo shi mai da shi shine annabin su na ƙarshen zamani sannan Allah ya sake leka zukatan bayi sai ga ba zukata mafi tsafta da aka kaddaro za a halitta irin zuciyar sahabbai sai Allah ya jawo zamanin su ya hada su da zamani ɗaya da manzon Allah yasa su suka zanto su ne wazara'u dinihi masu taimakon addinin masu taimakon sa wajen yada addini sai ce da haka ku girmama su ku san falalas ku san matsayin su to kaga su ma Allah ya zabe su ne irin yadda ya zaba annabi da haka aka bada bisharar annabi cikin at-taura da injila yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadaw anhum israhum wal aghlal allati kanu alaihim wannan siffar annabi cikin at da injila kenan al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar tahlil at-tayyibat tahrim al-qaba'is wada'u al-athar wato umarni da kyakkyawa hani daga mummuna halarta dada dan al'amura haramta munana sannan ɗauke wa mutane nauyi da ya nauye ga dan bayan siffar annabi kenan a cikin at-tawrat da injila su ma sahabbai din kuma ga siffar cikin at ashiddau alal kuffari ruhamau bainahum haka suke tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan ruku'i sujada tsanantawa kafirai kyautatawa mummunai ruku'i sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah da yaddarsa simahum fi wujuhihim min asr sujud alamomin na kan gurbin wato goshin su saboda gurbin sujada insha Allah asalu taurati lafazin masal yana nufin alwasfu zalika masaluhum fi tawra ay zalika wasfuhum fi tawrati tilka sifatuhum fi tawrati zalika masaluhum fi tawra wa masaluhum fil injil siffar su kenan cikin at da injila yadda aka ambaci siffar shi haka kuma aka ambaci siffar su to sai kace kai baka yadda da su ba kaga ko shakka babu wannan butulci ne da haka san sahabban annabi na ɗaya ce daga cikin alamomi na kana san annabi abu na karshe ya yan uwa daga cikin alamomin da ke nuna san annabi sallallahu alaihi wasallam hubbu sunnatihi wa da'ira ilaiha fi kulli zamanin wa makan san sunnarsa san masu kira zuwa ga sunnarsa yan gwagwarmaya sai sunna sai sunna eh mutanen da lokacin da waɗansu suke tarawa wani mabiya da masoya su kuma suna kokarin su tarawa annabi mabiya da masoya wane ce ku zo ku bi wane su kuma sai ce ku zo ku bi annabi wane ya ce ku zo ku rike sunnar annabi ku zo ku rike sunnar annabi can kuma ga wani gefe na taku ku zo ku bi dariƙar wane waɗanda suke masu kira zuwa ga sunnar annabi ka san su ko baka san su ba kun yi zamani ko ba yi zamani ba kaunar su yana daga cikin alama ta kana san sunnar kana san annabi san sunnar annabi san masu kira zuwa ga sunna wannan ko shakka babu alama ce da haka muke son sahabbai idan su suka fi kowa fice wajen kira zuwa ga sunna muke son zaratan tabi'ai irin su al-Hasan al-Basri da sauransu muke son zaratan tabi'ut tabi'in irin su Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra muke son zaratan malamai da suka ceto tarihi irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin su al-Imam Ibn al-Qayyim irin su Ibn Abdul Hadi irin su al-Imam Ibn Kathir da sauransu irin su Shamsuddin az-Zahabi irin su al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani muka zo har kan suka suke Usman ibn Fodiyo irin su Abdullahi na Gondo balaraban kasar Hausa saboda kira zuwa ga sunna su ba sa cewa ku zo ku buwa ne a rika wani biye biye a gefe zo ku ba annabi kai tsaye kai daya kai guda daya kawai haka suke idan ka duba da tafan shehu Usmanu sai ka ga dalalatu wujubil kitabi was sunna dalilan wajibcin bin Qur'ani da hadisi kaga wannan ihya sunna wa ikmadul bid'a rayar da sunna da kuma rusa bid'a kaga duk wannan alama ce ta shehu usman bai taba cewa zo ka bi shehu wani ba abinda kita zo ka bi annabi eh to dan haka sai muke son shi ta wannan fuskar amma kaga waɗansu sun ara sun yafa amma hakikanin gaskiya hakikanin gaskiya alamar kana son sunnar kana son annabi a kana son sunnarsa kana son mabiya sunnarsa jama'a ko shakka babu fage na son annabi fage ne mai faɗi fage ne mai yalwa kuma tunatar da mutane wannan wato abu ne da ahalin suna suke a kowane lokaci a kowane zamani a cikin kowane darussan mu da haka kake ganin karatun hadisi bukhari muslim abu dawud tirmidhi muwatta na imam malik riyadu salihin umdatul ahkam saboda motsi kadan a ce an abu hurairah qala rasulullahi ko kuma ku ce me motsi kadan an abdullahi bin umar qala rasulullahi ko kuma ku ce me saboda san annabi idan ka je majalisin mu kayi wa annabi salati ka dan kayi so duk masallacin ahlus sunna in ka je ka zauna darasin awa daya kayi dan kankanin salati ba da yawa ba za ka yi su 30 wai kuma tare da haka sai a ce wa mu ne muke annabi shi ko masallacin su ba inda ake karanta bukhari ba inda ake karanta muslim ba inda ake karanta abu ko turmudi sai wadansu tatsuniyoyi da hira da labarai da an farki mafarki da wane an ga wani a cikin dare yayi kaza yayi kaza wani ya an je an je makabarta ya rako mutane rakiya sai da aka zo kofar mazugal sannan ya koma saboda haka dai hakikanin son annabi sallallahu alaihi wa sallam yi masa da'a bin sunnarsa kira zuwa ga sunnarsa girmama hadisansa girmama da mutunta waɗanda suke kira zuwa ga sunna su suke bata kariya idan ya zanto dan bid'a zai kare malamin sa da yake kare bid'a to dan sunna ne yafi cancanta ya kare malamin sa da yake kare sunna in dan bid'a na son malamin sa yana yada bid'a ahlus sunna ne kamata ya so malamin sa saboda yana yada sunnar manzo Allah ba dan garin ku dai ba ba dan zanan fuskar ku iri dai ba ba dan yaran ku dai ba ba dan sana'ar ku iri dai ba saboda kawai kun yi tarayya wajen son annabi da sunnarsa sai kake kaunarsa kake darajanta shi anan ya kamata in dakata abinda na faɗa zama daidai Allah sami tarayya cikin lada wannan muka kuskure Allah shi yafe mana wa salamu alaikum wa rahmatullah wato menene sahabi kuma yazidu dan muawiya sahabi ne kuma menene matsayinsa to cewa menene sahabi dai malam ya amsa yanzu ce wani abu akan yazidu dan muawiya a yi hakuri da Allah yanzu za mu tashi tambayoyin kaɗan ne assalamu alaikum a iyakacin sani na yazidu tabi'i ne matsayinsa kuma musulmi wanda yake yana da ayyuka na kirki yana da kurakurai da yi matsayin kowane musulmi kenan sai a duba a ga ya yafi rinjaye tsakanin daidai ɗansa ko kuskure idan daidai ɗansa ya fi yawa sama da kuskurensa sai a roƙa masa Allah ya gafarta masa tun tunda dai mummuni ne abubuwan da yazidu yayi ko shi ko waninsa cikin wanda yan shi'a suke zargi bai yi abin da ya fitar ga musulunci ba da haka ya kamata a kiyaye wannan a wannan yana cewa da Allah menene maulidi kuma manzon Allah ya kuma menene manzon Allah ya koyar da mu a wannan wata idan ya kama ya kamata mu menene maulidi shine biki da ake dan tunawa da zagayowar ranar haihuwar manzo Allah wannan shi ne ake kira maulidi menene matsayin sa ko shin manzo Allah yayi hakikanin gaskiya manzo Allah bai ba kuma sahabbansa gaba ɗaya ba su ba kuma tabi'ai da tabi'u tabi'ina duk ba wanda yi da haka matsayin maulidi shine bid'a sannan me ya kamata mu yi a cikin wannan wata abin da ya kamata mu yi a cikin wannan wata shine abin da ya kamata mu yi a cikin dukkan watanni ba bambanci tsakanin Rabiul Awwal da sauran watanni a cikin kowane wata a cikin kowane yini a cikin kowane awa 24 akwai salloli guda biyar a yini manzo Allah ce sallu kamar ra'aytumuni usalli sai mu irin yadda manzo Allah ce a cikin kowane wata a kowane yini zaka iya salati ga annabi zaka iya bin sunnarsa zaka iya koyi da shi cikin addu'o'insa na tashi daga bacci da kwanciyar barci na shiga masallaci ko fita daga masallaci na shiga ban daki ko fita daga ban daki tun lokacin da bukata ta kama ta yin haka din da haka cikakkiyar son annabi baya takaituwa da wani wata banda sauran watanni ya shafi kowane wata ya shafi rayuwar mutum gaba daya shi yasa ina jin wannan bayanai da na cikin latta sun isa su gamsar kan cewa lalle ga yadda alamomi suke na son manzon Allah idan ko har aka dauka alamar san annabi shine yin maulidi to mai wannan magana abin da yake nufin sahabbai ba sa san annabi dan kan yi masa ba kuma idan har aka dauka yin magana akan maulidi shine san annabi to abinda wannan masu magana suke nufi suna nufin da malamin da ya wallafa ahalari da wanda ya wallafa ismawi da wanda ya wallafa iziya ko risala har zuwa muktasar na imamu khalil dukkan su ba sa san annabi dan cikin su ba wanda ya magana maulidi kuma kamar yadda kullum muke faɗawa malamai da suke karatu wanda suke magana da hankali ba yan gido masu zagi ba inda mutum malami ne ya san abin da yake yi ya duba wadannan littattafan na addini a cikin su muke koyan alwala da sallah da tunama da wankan janaba da wankan haila da wankan biki da ibada da mu'amalat tun daga halari ismawi iziya risala askari muktasar har ka je mudawwalatul kubra ne da fa gaba ɗayan su ba wanda ya magana maulidi kwata kwata ba su kawo shi ba to anan nan gurin ɗaya daga cikin biyu kamar yadda na sha faɗa cikin karatu ko dai ya zanto sun san maulidi shari'a ne amma suka ɓoye suka ƙi faɗa ma'ana sun ɓoye ilimi kenan ko ya zanto ilimin sa bai kai ba wato kaga jahilai ne kenan wato ilimin sa bai kai su gano ba ko ya zanto cewa wato ainihin maulidin nan ba addini bane ba shari'a bane da haka ba su kawo shi ba ko ya zanto sun sani amma ma ba su rubuta ba sun yi tarihi a cikin mantuwa dan Allah cikin guda hudun nan cewa sun boye gaskiya bayan sun santa game da maulidi ko sun jahilce ta game da maulidi ko sun manta ta ba su faɗe ta ba game da maulidi ko kuma a'a a cikakkiyar sanin su ilimi maulidi ba shari'a bane da haka ba su kawo shi ba cikin guda hudun nan wanne ne yafi dacewa da shari'a ko hankali ko sai ka babu na hudun nan na kashi idan kuna so ku zagi wanda bai maulidi ba yanzu sai ku hana dukkan addinin karanta tasar a daina karanta iziya a daina karanta risala dan waɗannan malaman duk ba wanda ya maulidi cikin su ko ba wanda ya kawo babi ko fasali na maulidi a cikin littafin to amma saboda a zuga jahilai sai ka ji waɗansu waɗanda suka fito da sunan malanta wajen su cewa ai maulidi Allah ne da kansa ya fara yin maulidi wal iyazu billah kaga wannan jahilci ne da dabbanci ma a hada da juna idan ka ce me hujjan ko sai a ce Allah ce wasu kurfil kitabi Ibrahim a'a kaga nan jahilci kenan jahilci da wanda ya kanta a cikin zuciya kenan a hakikanin gaskiya in ma mun kasu harshe akan wannan sai dai mai saurare ya hakuri su ma sun muna ladabi ga ubangiji da haka ma kasu samu misali ah, wannan mai tambaya yana cewa Allah yana cewa zai kasancewa mutum biyu Allah ne na ukunsu wannan kenan yana nuna Allah yana ko'ina. abinda ayar suke nunawa Allah yana ko ina da iliminsa da jinsa da ganinsa ba wai yana ko ina da zatinsa ba ya daidaita kan al'arshi kamar yadda ya bada bayani huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma wa ala al-arsh يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير abinda aya take nunawa Allah ya daidaita kan al'arshi amma daidaita sa kan al'arshi bata hana ya san me muke ciki ba a duk inda muke a duniya bata hana ya hange mu ya gamu ba a duk inda muke a duniya bata hana ya ji maganganun mu ba a duk inda muke a duniya babu wani sauti da Allah baya ji babu wani motsi da Allah baya gani babu wani abin da zuciya ta kunsa wanda Allah bai sani ba ilimin sa baya da iyaka ganin sa baya da iyaka jin sa ma baya da iyaka wannan shine abin da ya dace da shari'a ya dace da hankali amma magana cewa Allah na ko ina wannan magana cewa da ba musulmin kwarai ne suka fara ta ba wanda suka fara ta sune jahamiya kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin suratul nisa tafsirin fadin Allah ta'ala yastakhfuna min an-nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl fa kana Allah bima ya'maluna muhita wannan aya tana cikin suratul nisa idan ka duba tafsirin Qurtubi ya nuna farkon wanda ya fara sunnanta wannan mummunar sunnan sune jahamiya mabiya jiham ibn safwan su ne suka fara sunnanta cewa Allah na ko ina da zatin sa qurtubi kuma malami ne da cikin malaman mazhabar malikiya wanda ake ganin sa da kima da daraja yana tafsiri shahararre aljami'u li ahkamil qur'an duk malamin da yake dan malikiya ne ya duba wannan littafin ya gani zai ga wannan bayanin da muka yi ba mu muka fare shi ba idan yaso yan an karanta kuma shi ma a ce masa ko dan izala ne ko dan menene ne ba mu san me za ce ba amma dai shi fa yana cikin wanda suka fara wannan magana ah, tambaya ta karshe yana cewa da Allah ni wato ma'ana ina yin makarantar sakandire ne kuma na da gemu kamar yadda manzon Allah ya umarni a tsaida to amma yanzu principal ɗinmu ya matsa min sai na aske wannan gemu to yaya zan yi ina ganin yana da kyau ka samu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa masa ka nuna masa da ina ga lokaci ya wuce da waɗansu furan filoli za su yi amfani da damar su kawai ta su ɗan ɗariƙa ne su hana tsaye da sunar annabi in an yi mana wannan a shekaru goma sha biyar ko sha shida ko sha bakwai da suka wuce bai kamata yanzu a yi wa mutane wannan dan sunna ta wajabta kanta a Kano sai ta shiga ko ina hantsi ne leka gidan kowa lokaci ya wuce duk yanzu abin da kuke ganin yan ɗariƙa suna yi kullum ina faɗa ina ƙara maimaitawa kyallin karasawa ne wai tsohuwa da rigar nono eh kyallin karasawa ne kuma duk zage-zagen da suka kuke ganin suna yi duk kare dame ku kai ne ka yanka sa dole ka kyale ya haura kafafunsa kafin jini ya kara digewa ya mutu gaba daya ka yanka shi a wuya a makogaro a makasa kuma ka ce ba zai haura haura ba kyale su su yi zagi su yi ashar su sun san me suke ji a jika Eh, kuma mu wannan asar ƙara mana ƙarfi take yi da ƙaimi da jajircewa akan sunna ba ja da baya akan sunna ba saurarawa ba sanayya wallahi ba sanayya in dai dan bid'a ba yin kunya yazo ce ku buwa ne mu kuma sai mu ji kunyar cewa ku zo ku ba annabi amma dole a zuga mutane su yi zage-zage su yi hayaniya akwai tsofaffi da lafiya suke yi suna karantawa waɗansu tsofaffin kafin su mutu su dawo baya amma yara da yawa da don sun gane cikin wanda suka fi kowa adawa da mu a nan Kano ba gidan da ake adawa da mu wanda babu sunna a gidan billahi lazi babu shi ina rantsa muku ba gidan da ake adawa da sunna banda ba dan sunna a gidan akwai gidajen da rigima ta yi rigima matasan sunna din suka ce to a raba kofar gida biyu mana a buɗe waccan ta yan bid'a ce wannan ta mutu sunna eh, suka ce babu yadda za a yi mu daina mun riga mun fahimta saboda haka shi ka kake gani wannan malaman a yi taron haɗa kai a yi sulhu a yi wane ne yi hayaniya Allah sarki sunna in kai mata taro ƙara mata ƙarfi kai lokacin da kuke yin taron haɗa kai wai ku murkushe sunna a lokacin kowane ahlus sunna kamar allura kuke masa ne yanzu ma za a yi sunna yanzu faɗin sa'adun ahlus suke fita suke yin karatu ga waɗansu suna karatu ga waɗansu za su zo gida ba na faɗa muku har yanzu fa a sunna a Kano wallahi kan su gani ba su ga gangan jikin san ba yana baya Allah Allah ku kan su gani gangan jikin san yana baya in dai sunna ce Allah kuwa muna da zaratan mutane suna can suna karatu za su fito za ku gansu bayan wanda suke yanzu yanzu ma yaya aka kare ballantana kuma aka kara kwana biyu saboda haka gaskiyar magana shine ka samu principal ɗinka ka faɗa masa kai mabiyin sunnar manzon Allah ne ka kai masa wannan hadisi kuma in ya maka wani abu wallahi ka kai shi kara ka zo ka faɗa mana mu je mu kai shi kara ministry ma ga wanda zai kai a aske gemu din ma ga shi billahi allazi za mu raba sunan mutum a masallaci a tsire masa albarka tunda ya ce a aske sunnar annabi kawai waɗansu furen su furen yan bida'a sai kuce ba za a kai da suna da nau ba ku kuna bida'a saboda haka sai an yi yi insha Allah ta gaba dangane da wato ma'ana ci gaba da wayannan lakcoci muna fatan Allah ya kai kowa gida lafiya kuma da Allah a baiwa a bada hanya kowa ya tafi wato ma'ana an gama lakca kenan insha Allah kuma yan agaji ba da kyakkyawan tsaro domin mala ya samu hanya domin isa gida assalamu alaikum Allah ya kai kowa gidansa lafiya